Հանրապետությունում դադարեցվել է առաջնեկ տեսակի կատնամթերքի արտադրությունը։ Ըստ նախնական տվյալների շուրջ 3 տասնյակ երեխաների թունավորման պատճառը հենց այս կատնամթերքն էր։ Թունավորման դեպքերը գրանցվել են 7-րդ դպրոցում։ Դուժել են մինչև 5 տարեկան երեխաները։ Արևիկ մանկական բուժմիավորման բժիշկ մանկաբույժ Էրնեստ Լալայանի խոսքով հիվանդանոց դիմել են 3 ժամը 13-ից սկսած, բոլորն էլ նույն բողոքներով ուղեկցվել է հիվանդությունները փսխումներով անզուսպ 8-10-15 անգամ փորլուծության էպիզոդներ եւ ջերմության էպիզոդներ եղելա միայն երկու հոգու մոտ ենել մի անգամ ա եղել փորլուծությունը հիմնական փսխումներով ա եղել բոլորի մոտ անամնեստիկ տվյալներով որ հարցրել ենք եղել են եւ փոքր տարիքի երեխաները հիմնական 1 տարեկանից սկսած որոնք կատնամթերք են օգտագործել եւ եղել են դպրոցական երեխաներ հիմնական 0 դասարանի երեխա Հիվանդների վիճակը միջին ծանրության է գնահատել բժիշկ մանկաբույժը։ Նրանց ցուցաբերվել է ամբուլատոր բուժողնություն կատարել եմ ներերակային ինֆուզիոն թերապիա են կատարել մոտավորապես մի ժամից երկու ժամից բոլոր երեխաների վիճակը եղել է բավարար Համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի գործադիր տնօրեն Օֆելիա Գրիգորյանի խոսքով հետազոտություններ են անցկացվել ինչպես Ստեփանակերտի համար 7 դպրոցում, այնպես էլ կատնամթերք արտադրող առաջներկ ընկերության արտադրամասում։ На сегодня мы получили один анализ биопробы из детской больницы. В лаборатории уже вчера вечером все анализы были поставлены. И на сегодня мы пока еще, сам анализ пока проходит, и какие-либо конкретные результаты по этим лабораторным исследованиям мы сказать не можем. Это будет, наверное, скорее всего, предварительно ясно завтрашнему дню. Ստուգումներ են սկսվել նաև հանրապետության շրջաններում, չնայած թունավորման դեպքեր չեն գրանցվել։ Թունավորման պատճառ դարձած մթերքների պահպանման ժամկետը չեր անցել, նշում է Գրիգորյանն ու ավելացնում, որ վերջին շրջանում բնակիչները այդ հարցում ավելի հետևողական ու ուշադիր են։ Թունավորման ախտանշաններով բուժհաստատություն տեղափոխված երեխաների առողջական վիճակին ծանոթանալու համար 3 երեկոյան Արևիկ բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունը այցելել հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը առողջապահության նախարարի պաշտոն ժամանակատար Արթուր Օհանջանյանի ուղեկցությամբ։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այսօր նույն ախտանշաններով բուժհաստատություն է դիմել եւս 5 երեխա, որոնցից 4-ը դուրս է գրվել, իսկ 1 երեխա դեռևս բուժօգնություն է ստանում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։